<coughs> yang tidak akan pernah bisa sanggup untuk kita hitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Tidak ada kewajiban dari kita selain bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kenikmatan terhadap kita di atas kenikmatan yang sudah ada. Termasuk perkara yang disyukuri pula bahwa kita sekarang sedang berada di sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah bulan yang penuh dengan keutamaan yang mestinya barakallahu fikum benar-benar kita manfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala hari-hari yang mulia tidak ada hari apapun yang bisa menyaingi dan menandingi amalan atau dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Oleh karena itu ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak mewasiatkan kepada anak dan semuanya agar benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita akan beranjak pada hadis yang ke-14 Berkata Imam Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah rawahu al-bukhari wa muslimun dari ibni mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara seorang yang telah menikah lalu berzina dan jiwa dengan jiwa dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari al-jamaah diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum Hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh Ibn Fauzan Hafizahullah Ta'ala Ja'al Islamu Nubbaruratil Khamas Islam datang dengan memberikan penjagaan terhadap lima perkara baruri. Lima perkara tersebut adalah hifzuddin. Menjaga agama. Di mana bentuk penjagaan terhadap agama adalah dengan membunuh Seorang yang murtad yang menjadikan agama sebagai bahan permainan. Membunuh seorang yang murtad yang menjadikan agama sebagai bahan mainan. Yang kedua adalah penjagaan terhadap akal. dengan menjaganya dari semua yang memudaratkannya dari perkara-perkara yang memabukkan yang bisa menghilangkan akal maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar dan yang semisal dengannya dari sesuatu yang bisa menghilangkan dan merusak akal manusia Yang ketiga adalah hifdhu an-nafas. Menjaga jiwa. Memelihara jiwa nyawa dengan menegakkan hukum qisas bagi orang yang membunuh yang menghilangkan nyawa orang lain maka ditegakkan kepadanya al-qisas. Yang keempat adalah hifzul mal, menjaga harta dengan memotong tangan pencuri serta para perampok perampok jalanan. Dan yang kelima adalah hifzul irb, menjaga kehormatan. Dengan Islam menetapkan adanya hukum cambuk bagi yang menuduh seorang muslim dengan tuduhan zina atau perbuatan fahishah, perbuatan keji maka dia dicambuk sebanyak 80 kali cambukan kecuali dia mendatangkan 4 orang saksi yang menguatkan menetapkan apa yang dia tuduhkan yang dia ucapkan. Bila tidak, maka dia dicambuk. Ini dilakukan barakallahu fikum dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslim. Maka lima perkara darurat ini, Islam datang menjaganya. Islam datang memeliharanya. Menjaga kehormatannya. Oleh karena itu, Barakallahu Fikum, Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis ini, La yahillu damum ri'in muslimin. Tidak halal darah seorang Muslim. Maka barakallahu fikum faman syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa innahu dakhala fil islam wa harama damuhu damuhu wa maluhu Barang siapa yang telah mempersaksikan an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dia mengucapkan dua kalimat syahadah Berarti dia telah masuk ke dalam Islam. Dengan dua kalimat tersebut dia sudah menjadi seorang Muslim. Maka haram darah dan hartanya. Ini semisal yang diucapkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala allah aku diperintah kata rasulullah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi Allah ilaha illallah bahwa tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah wa anna muhammadar rasulullah dan bahwa Muhammad adalah rasulullah dan mereka menegakkan salat menunaikan zakat bila mereka telah melakukannya maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala dan hisab mereka diserahkan kepada Allah. Maka barakallahu fikum. Barang siapa yang menampakkan Islam, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, maka kita terima darinya. Faman azhara al-Islam qabilnahu wa ihtaramna damahu wa irdahu wa malahu wa sara akhan lana Kita menghormati darahnya, menjaga darahnya, kehormatannya, hartanya. Dan ia menjadi saudara bagi kita. Maka tidak boleh untuk melakukan tindak kezaliman terhadapnya kecuali yakni dengan barakallahu fikum menumpahkan darahnya menghilangkan nyawanya kecuali ia melakukan salah satu dari tiga perkara fa innahu yahillu damuhu walau kana musliman hifdzan lidarurat kalau dia melakukan salah satu dari tiga perkara tersebut maka halal darahnya walaupun dia seorang muslim kita tidak mengkafirkannya dalam sebagian keadaan yang tentunya tidak seluruhnya sebagai bentuk penjagaan terhadap perkara baruri perkara tersebut adalah yang pertama kata syekh an-nafsu bin nafsi jiwa dengan jiwa Ini urutan yang beliau sebutkan dalam penjelasannya walaupun hadis yang sedang kita bahas yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang telah menikah lalu berzina. Al-awwal yang pertama adalah an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Yaitu dengan menegakkan hukum qisas bagi orang yang membunuh yang menghilangkan nyawa orang lain maka dia pun dibunuh dihukum qisas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 178 Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas Wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian al-qisas. Kutiba kata Syekh dari kalimat yang ada dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas kutiba yakni furidah difardukan, diwajibkan. Maka al-qisas diwajibkan ketika orang yang dilakukan kezaliman terhadapnya meminta atau menuntut. Tentunya pada selain pembunuhan, selain dari menghilangkan nyawa orang lain, atau diminta dan dituntut oleh walinya. Maka wajib atas waliul amr untuk menegakkan hukum kifas sebagai bentuk penjagaan terhadap darah manusia. Dan dalam syariat al-qisas terkandung padanya kehidupan bagi umat manusia. Oleh karena itu barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Al-Baqarah 179 dalam lanjutan ayat yang tadi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun dan bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berfikir, yang berakal. Agar kalian bertakwa. Ada kehidupan. Dengan ditegakkannya hukum al-kisos. Seorang akan berfikir seribu kali. untuk menghilangkan nyawa orang lain ketika ia sadar bahwa dengan dia menghilangkan nyawa orang lain maka taruhannya adalah nyawa dia sendiri dendam kepada orang lain dengan berbagai macam alasan saingan bisnis, itulah, inilah. Apa yang bisa ia dapatkan dari kesenangan dengan membunuh, menghilangkan nyawa seterunya sementara akibatnya pun akan kembali kepada dirinya. Maka benar-benar barakallahu fikum dalam hukum al-qisas ada hayat, ada kehidupan. Tapi ketika hukum kisos ditinggalkan, maka darah akan tertumpah. Rasa takut akan tersebar di tengah-tengah masyarakat. Tetapi, apabila dibunuh satu jiwa yang melakukan tindak kezaliman, maka yang lain akan berhenti dan meninggalkannya. Yang lain akan waspada dan berhati-hati takut mereka. Mereka. ternyata seperti ini hukuman yang berlaku bagi orang yang menghilangkan nyawa orang lain, maka masyarakat akan merasakan ketenangan. Darah akan terjaga, terlindungi. Dan yang demikian tidak ada kecuali di dalam Islam. Adapun undang-undang kufur, undang-undang manusia, Maka mereka menghalangi yang namanya pembunuhan atau penegakan hukum al-qisas. Bahkan mereka akan melindungi pelaku kezaliman yang melakukan tindak melampaui batas kepada orang lain. Bahkan membantunya. Dia tidak menyayangi orang yang telah dilanggar haknya dan tidak sayang pula kepada masyarakat justru yang mereka sayangi adalah para pelaku kezaliman melindungi orang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain paling mentok-mentoknya yang mereka tegakkan kepadanya adalah kata Syekh wa ghayatu ma ya'maluna ma'ahu annahum yahkumuna 'alaihi bisijn khamsa mi'ati sana atau 400 sana au madal hayah memberi hukuman menjatuhkan hukuman 500 tahun atau 400 tahun atau seumur hidup lalu mereka memaafkan dan mengeluarkannya Mereka hanya sekedar menyebarkan berita bahawa mereka telah menegakkan hukum demikian, demikian, demikian. Ketetapan Barakallahu Fikum penjara demikian, sekian, sekian, sekian. Adapun pelaksanaannya, maka tidak mereka laksanakan kata syekh. Fa ikhwani fi din ma'asyarul muslimina rahimani wa rahimakumullah. maka benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidaklah setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kecuali di sana ada hikmah dan ada masalih yang azimah mengandung hikmah dan kemaslahatan yang besar kalau mungkin ada orang berfikir melihat misalnya penegakan hukum qisas di negeri Saudi. Semoga Allah menjaganya dan seluruh negeri kaum muslimin dan seluruh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kenapa kok dibunuh? Kenapa dipenggal lehernya? Kasihan dia sebagai kepala rumah tangga, dia tulang punggung dalam keluarganya dan dan segala macam. Masya Allah, tidak sadar bahwa apa yang dia sayangkan pun menimpa terhadap orang yang telah dihilangkan nyawanya oleh orang tersebut. Tidakkah pernah berpikir bahwa kasihan kalau sampai dibunuh, dihilangkan nyawanya. Dia punya saudara, dia punya istri, dia punya anak, punya ayah, ibu, punya kerabat, tulang punggung keluarga. Sama. Sehingga barakallahu fikum dengan ditegakkannya al-qisas, maka benar-benar akan terwujud hikmah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun Kemudian yang berikutnya asani yang kedua as-sayyibuz zani yaitu seorang yang telah menggauli istrinya yang muslimah atau zimmiyah dalam pernikahan yang sahih berarti dia telah menjadi muhsan dengan pernikahan tersebut maka apabila dia berzina setelah itu setelah ia menikah dan ia telah menggauli istrinya lalu dia berzina setelah itu berarti dia termasuk perusak di muka bumi karena dia sudah merasakan pernikahan dia sudah memiliki istri maka dia tidak memiliki uzur di dalam melakukan tindak kejahatan berupa az-zina. Telah ada pada dirinya yang mencukupinya dari pernikahan yang sahih. Maka ketika barakallahu fikum setelah itu dia berzina, maka menunjukkan kepada busuknya dia. wa annahu yuridu asyarra wal fasad dan bahwa yang dia inginkan adalah kejelekan dan kerusakan fahada yustabahu damuhu ini dihalalkan darahnya bahkan dia dibunuh dengan tata cara khusus yaitu dirajam dilempari dengan batu sampai dia mati Ini adalah hukum yang mutawatir di dalam Al-Quran dan Sunnah dan amalan kaum muslimin. Termasuk salah satu had, hukum had. Dari Hudud Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakfi anahu yuqtalu bisayif. Dan tidak cukup dia dibunuh dengan pedang di penggal lehernya. Balla buddha an yurjamah. bahkan harus dirajam. Di hadapan manusia dan dilempari dengan batu yang berukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar dia akan cepat mati, kalau terlalu kecil maka akan semakin lama menyakitinya. Di antara hikmah yang disebutkan para ulama barakallahu fikum bahwa agar dia bisa merasakan bagaimana sakitnya sebagai ganti atas kenikmatan sesaat yang telah ia perbuat dari perbuatan zina, dari perbuatan fahisyah tersebut. Ini dilakukan di hadapan manusia, disaksikan manusia agar yang lain berhenti dari perbuatan tersebut Dan ini termasuk kebaikan Islam dan bentuk penjagaan terhadap kehormatan. Dan sebagai bentuk penjagaan terhadap al-furuj, menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelima, "Wallazina hum li furujihim hafizun." dan orang-orang yang mereka menjaga kemaluannya. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin. Dan dengan barakallahu fikum ditegakkannya hukum ini juga mengandung bentuk penjagaan terhadap keturunan. Naam. Karena jika tidak maka akan begitu mudahnya tersebar yang namanya perzinahan. Akan merusak nasab keturunan manusia. Sebagaimana pula barakallahu fikum ketetapan hukum ini di dalamnya ter, terkandung penjagaan terhadap masyarakat dari penyakit yang mematikan disebabkan bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak halal. Dan telah masyhur <clears throat> tentang penyakit yang ada di zaman ini tersebarnya penyakit AIDS yang menimpa masyarakat yang dimunculkan dari perbuatan fahisyah, zina maupun liwat. Mati karenanya jutaan orang disebabkan oleh kejahatan yang keji ini dari perbuatan zina, Oleh karena itu barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina sesungguhnya ia adalah sebuah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan qala la taqrabuz zina wala taqrabuz zina Allah menyatakan jangan dekati perbuatan zina. Walam yakun la taznu faqat. Allah tidak menyatakan jangan berzina. Tapi Allah katakan la taqrabu zina. Artinya apa? Tinggalkan segala macam sebab yang akan mengantarkan kepada zina. Dari memandang safarnya seorang wanita tanpa ditemani mahram, wanita bertabarruj berdandan dengan dandanan jahiliyah na'am dan mereka ikhtilat bercampur baur dengan kaum laki-laki ini semua diantara sebab yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina dan itu semua dilarang oleh syariat sebagai upaya menutup celah menutup pintu na'am yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan fahisyah yaitu perbuatan zina. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Poin yang ketiga yang ada di dalam hadis ini insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan mendatang باذنillah taala semoga Allah mudahkan. Naktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته